All right, how's everybody doing? Hogy vagytok? Nagyon jó. Yes, yes, I see that. You guys are doing great. Igen, látom, hogy nagyon jó. <laughs> um, so we are actually in 2 Timothy together. Most második uh, Tim Timotoshoz írt második uh, vagyunk. It's been an amazing book, hasn't it? Ez egy nagyon jó levél volt, nem? Uh, and uh, we're not finishing tonight. Ma nem fogjuk so, befejezni. Uh, you'll you know, finish that at the beginning of the year. Majd a jövő év kezdetén of fogjuk fejezni. 2015. A 2015-ben. Um, but I'm very honored to be able to share the last uh, Sunday morning study with you guys. De megtisztelve érzem magam, hogy én taníthatom le az utolsó vasárnapot az évben. And, you know, it's interesting because in the in Second Timothy. Ez érdekes, mert ebben a levélben. One of Paul's main topics that he's been you know, sharing with Timothy is really um, the Word of God. Pál egyik, egyik fő témája, amit Timóteussal oszt meg, az az Isten igéje. Last week we discovered how Paul said the Word of God all, you know, is all inspired. It is God breathed. Utolsó héten, múlt héten láttuk azt, hogy, hogy ahogy Pál elmondja azt, hogy az egész ige Istentől van, és Isten által ihletett. All scripture. Az egész ige. That word all, once again, is very interesting. It means all. Ugye ez a, ez a szó, hogy, hogy mindegyik, hogy a teljes, ez azt jelenti, hogy a teljes. So not just picking and choosing what verses we like. Nem csak, hogy mi kiválasztjuk az igéket, amelyeket mi, mi, mi nekünk tetszenek. But the entire word of God is hanem, inspired. It is God breathed. Hanem Isten teljes igéje Istentől. And so now as Paul has shared this with Timothy. És, és most megnézzük, ahogy Pál ezt megosztotta. And as we saw the great result of what the word of God does in our lives. És láttuk azt, hogy, a, hogy Isten igényének mekkora hatása van az életünkre. That the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work at the end of verse or chapter 3. Azért, hogy, hogy lássuk azt, hogy, hogy Istennek, az Isten embere fel legyen vértezve minden, minden eszközzel arra, hogy, hogy egy teljes Istenhez méltó életet éljünk. And now we get into chapter 4, verses 1 and 2, and it says this. És most, ahogy a negyedik fejezethez lapozunk, az első két vers ezt mondja. Kérlek azért az Isten és Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat az ő eljövetelére és országára nézve, hirdest az igét, állj elő vele alkalmas és alkalmatlan időben, incs, fegy, buzdíts, teljes béketűréssel és tanítással. Amen. When I read this first part, amikor elolvassuk ezt az első where it says right there, I charge you, amikor azt mondja, hogy hogy kérlek azért. What it does is it reveals to us the importance of preaching the word and preaching the word right. Amit ez jelent az az, hogy, hogy elmondja azt, hogy felhívja figyelmünket arra, hogy Isten igényének a hirdetése az fontos, és hogy ezt jól tegyük. And that Greek word there is a very strong word that is used. És a görög szó, ami itt használva van, ez egy nagyon erőteljes. That word it can also be translated as um, to be to testify. Ez, ezt a szót fordíthatjuk úgy is, hogy bizonyságot teszünk. And so what Paul is doing here to his protege Timothy és amit Pál tesz az ő tanítványával is he's giving this solemn testimony to Timothy saying, you know, Timothy that you must heed these things to be a good pastor. Azt mondja, hogy a godly kell, pastor. Meg kell fogadnod ezeket a szavakat és és egy jó és, és igaz pásztornak kell lenned. And what I find so interesting is that here Paul, as he's writing this letter, he is in a prison cell. És ami érdekes, hogy Pál, hogy írja ezeket a szavakat, egy börtöncellában. But notice what his focus is on. His focus is on the second coming of Christ. De látjuk, hogy, hogy hol van Pálnak a, a, a figyelme, ő arról beszél, hogy Jézus majd vissza fog jönni. Now please, right here at this part, we must not confuse this with the rapture. This is something completely separate that he's talking about. Ezt ne keverjük össze az elragadtatással, ez egy teljesen különálló dologról beszél. This is dealing with the second coming. Ez a második eljövetelről beszél. But then notice, and, and here's the thing, when it comes to the second coming, and especially with Paul. És, és amikor Pál a második eljövetelről beszél. See, remember a couple months ago, right? We studied 1 Thessalonians, we studied 2 Thessalonians. Pár hónappal ezelőtt Pál, Pálnak a tesszalonikiaiakhoz írt levelét tanulmányoztuk. And, and now this letter that's written to Timothy is believed to be about 30 years since he wrote those letters to, the, uh, to Thessalonica. És úgy hiszük, hogy ez a levél, amit Timóteushoz ír, 30 évvel később íródott, mint ahogy mint ahogy a, a tesszalonikiakhoz írt levél íródott. But notice that he believed so mightily that Jesus Christ, that he would return. De azt látjuk, hogy Pál még mindig határozottan úgy hiszi, hogy Jézus vissza fog jönni. Because here's the thing, this is what can so easily happen in our lives. Mert nagyon könnyen már előfordulhat a mi életünkben. Is that we, we maybe heard studies about the rapture 20 years ago, 15 years ago, 5 years ago. Hogy hallottunk az áragadtatásról tanításokat 5-10-15 évvel ezelőtt. We perhaps have heard studies on the second coming of Christ. Hallhattunk tanításokat Jézus második eljöveteléről. And for instance, the first time that we studied those things. És, és legelső alkalommal, amikor tanulmányoztuk ezeket. It was just kind of like our eyes were opened, you know, so wide. Oh my goodness, Jesus can come back at any time és csak így megnyíltak a szemeid, hogy te jó hogy Jézus visszajöhet Oh my goodness, there's going to be a seven year tribulation. Lesz hét évnyi ö, gyötrelem. Then Jesus is going to return, there's going to be a thousand year reign, and we were just so amazed by that. És amikor Jézus vissza fog jönni, ezer évnyi uralkodásuk lesz, és, és ez, ez annyira elképesztő. But see, because we were taught, right, that the, that the rapture is imminent, it can happen at any moment, yet many years have gone by, and still Christ has not returned. De ugye minket úgy tanítottak, hogy ez elragadtatás, ez bármikor, és ez a második visszajövete bármikor előfordulhat, bármikor bekövetkezhet, és sok-sok év eltelt, és még mindig nem történt. But what encourages me here is that Paul, after writing in, especially in the fourth and fifth chapter of First Thessalonians, and then basically all of Second Thessalonians, 30 years have passed. De azt látjuk, és ez annyira bátorít engem, hogy, hogy ebbe, ez a levél 30 évvel később bíródik, mint hogy az első és második He's now in a prison cell, but he's not, he has not grown weary in speaking about the second coming of Christ. És ott ül egy börtöncellában, és még mindig nem unta meg, hogy he's, arról beszéljen, <laughs> visszajön Jézus. He's not bummed out because it hasn't happened yet. Nem, nem vesztette el a lelkesedését, mert még nem történt and, meg. And, and that's my prayer for us is that, see, as we know in the latter days that human hearts, they're gonna, it's gonna grow cold. De, de ez az imám, hogy számunkra is, hogy, hogy a, a végidőkben az embereknek a szívei megkeményednek. And my prayer is that our hearts, guys, that our hearts would not grow cold. És az én imám az, hogy az a mi szíveink. But that what would happen in our hearts is that we're so established in the Word of God. De mi, de mi annyira, annyira az igében that, alapozzuk meg a mi that, hitünket. Yeah, that we still know, yeah. Christ, he can come back. Jesus Christ, he can rapture. Our, the rapture can happen any moment. The second coming, it's to happen. De tudjuk azt, hogy az elragadtatás, a második visszajövetel bármikor bekövetkezik. And the way I always look at it. És ahogy én mindig erre, erre gondolok. Is that Christ didn't come back yesterday. Krisztus nem jött vissza tegnap. He hasn't come back yet today. Még ma sem jött vissza. But So that means that uh, today I'm still a day closer than I was yesterday. De ez azt jelenti, hogy ma még mindig egy nappal közelebb vagyok hozzá, mint tegnap volt. And it's a good perspective, uh, you know, it's a great perspective to have. És ez egy ez egy olyan jó látás. And szerintem. as Paul, as he believed that Christ, that yes, that he would return. Úgy, ahogy Pál hitte, hogy igen, Krisztus vissza fog jönni. And so now we see that, you know, he's commanded Timothy. És látjuk azt, hogy hogy felszólította Timóteust. But what was it that he commanded Timothy to do? De mi volt ez, hogy, hogy mire szólította fel Timóteust, hogy well, tegyen? Right there he says, preach the word. Azt mondja, hogy hirdesd az igét. The word preach is a great word. in the um, Greek it's karuso. Ez a szó a görögben, ez karuso. And it means to herald, it means to proclaim, it means to publish. És ez azt jelenti, hogy kinyilatkoztatni, közzétenni, vagy kikiáltani. And, and that's what I love is here Paul he is encouraging or exhorting Timothy, hey, you Proclaim the gospel, you know, publish it, preach it. És ez annyira jó, hogy Pál azt mondja, hogy, hogy Timóteus, hirdesd az igét, kiáss ki az igét. Herald it. Terjezd. I like what my pastor said. Tetszik, amit az én pásztorom mondott. He said this. He said Paul reiterated over and over to Timothy the importance of sticking to the word of God in his preaching. Pál azt mondja, hogy Pál újra és újra uh, irányba állította Timóteus, hogy tanítsa az igét, és ezt szerint tanítsa. God's word is so versatile. Isten igéje annyira... Um, it means like, it's a, it, like just there's so many aspects. Annyi, annyi különböző uh, nézete van, annyi yeah. különböző részlete. It can convince us to God's, that God's way is better than our way meg tud győzni minket arról, hogy Isten útjai jobbak, mint a miénk. It can rebuke us. Meg tud feddeni minket. Correct our errors. Kihibá, kiavítani a hibáinkat. When we get off course. Amikor letérünk az útról. It also exhorts us as it encourages us to keep us going on and not to quit. Ugyanakkor figyelmeztet minket és, és bátorít is minket arra, hogy ne hagyjuk abba. And it communicates with the patience of a good teacher with all long suffering and teaching és egy, egy jó pásztor módjára tanít minket arra, hogy hogyan szeressük és hogyan, hogyan legyünk egymás. And I love that quote. És én, én annyira szeretem. Because here we see, once again, this is written to Timothy. Mert ez, ez az ige, ez, ez Timóteushoz íródott. But, but here's the thing, guys, is all of us. De, de mindannyiunkra ugyanúgy vonatkozik. Yeah. That's the truth. It does. It, it, I believe that when it comes to preaching, it concerns all of us. De én hiszem azt, hogy, hogy amikor, amikor tanításról, that, prédikálásról van szó, ugyanúgy vonatkozik rá. In some capacity, valamilyen bizonyos mértékben we are also called to preach the word of God. Mindannyiunkat elhívott Isten, hogy, hogy hirdessük az igét. We are to be ready in season and out of season. Készen kell lennünk minden időben And you might say, yeah, what does that mean? always that what it says? Minden időben. Yeah. Alkalmas és alkalmas. Yeah. So, yeah, that's the thing. We are to always be ready to preach. És, és ez a lényeg, hogy mindig készen kell lennünk, hogy hirdessük Now, igét. Right, right there, some of us might be going, ah, uh, but I don't feel like I'm a great preacher. De páran gondolkodtunk arra, ugye, hogy de én nem igazán vagyok jó pásztor, vagy tanító. Uh, uh, yeah, yeah. No, no, no, yeah. But here's the thing, that's not the point de, de lé- nem ez a lényeg. It's because it, actually, let's continue on and we'll get into it even deeper. Né- folytassuk és nézzük meg még. We read ver- verses 3 through 5. Nézzük meg a 3-astól az 5-ös versig, mert lesz idő, amikor az egészséges tanítás nem viselik el, hanem saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszkat a fülük, és az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mesékhez odafordulnak. Te azonban légy józan mindenben, szenvedj, végezz az evangélista munkáját, szolgálatodat teljes teljesen több betöltsd. Here's the thing, guys, is that the gospel message that we have received. Ez a, az evangélium üzenet, amit mi megkaptunk. It's so simple. Ez annyira egyszerű. Guys, listen, it, it is it is so simple. De tényleg ez nagyon that, egyszerű. That, that's, that is why I believe that all of us, since we have received it, we believe, or it's been given to us, we believed it, we received it, we can give it out. És azért, mert nekünk is úgy adták át, mi ezt elhittük, és mi nekünk ugyanígy tovább kell adnunk. But as we just read, one of the things that's so sad De annyira szomorú az, is that, and this could be where the church as a whole stands today. Hogy, hogy itt lehet az egész gyülekezet, ma Isten egész gyülekezet. And I pray that here in this room that we would take heed to the words that Paul said to Timothy. És, és az az imám, hogy, hogy mi, ahogy itt állunk, vegyük figyelembe és fogadjuk meg Pálnak az intését. And what I mean by that is, for instance, that I would preach the word. És amire itt gondolok, hogy, hogy én tanítsam az igét. And that I would remain faithful in preaching the word. És hogy maradjak hű abban, hogy hirdetem az igét. See, because the truth is, az az igazság, is that here we are today, and we're not like tons of people. És nem vagyunk tömegesével most. You know, and, and so in our mind we might say, oh, okay, you know what, I, the church is kind of small. Azt gondolhatjuk, hogy jó, persze, a gyülekezet elég picike. And, and I really want more people to come. És tényleg akarom, hogy több ember So jöjjön. I'm gonna try to come up with some ideas to get more people in. Úgyhogy majd elkezdek gondolkodni, hogy hogyan hívjunk, meg, meg hogyan csábítsunk ide még több embert. What can I do? What would people like? Mit tehetnék én? Mit, mit szeretnének az emberek? Okay, well, people would obviously, they, they like strong, powerful music. Az emberek szeretik a, az erőteljes zenét. So we're not going to just have Zhu up here singing. Szóval nem csak Zhu fog itt énekelni. But we're going to get, you know, four more girls. Még négy lány kihívunk. You know, and then, and then, okay, and then we're gonna have, uh, come on, this box, Gábor, we gotta get you on the drums here, bud. Srácok, mit ezzel a kis dobozzal? <laughs> Gábor ráüthetjük egy dobszerre. We gotta go. Okay, and then okay, and then you know we got to get the electric guitars, and we need to really build this up. És kell még elektromos gitár is, és és and, fel kell ezt az egészet. You know, növelnünk. maybe if we're lucky, we could cut some holes and have some angelic singers come down. és ha, ha szerencsések vagyunk, akkor itt lyukakat vághatunk, és get, majd az angyali énekesek jönnek. Get some like strobe lights. És és jönnek majd a fények. And, and, and there, Gabor, he's, he's you know, and then the music just builds and You know, you, and we could get, we could do that kind of thing. És bele, bele, bele mehetünk az ilyen dolgokba. Now please don't, don't misunderstand me. That, I'm not against that kind of music. I'm just saying this is what we can try to do. Ne értsetek félre, nem vagyok az a zene ellen, de, de beleeshetünk ezekbe a hibákba. Then, instead of me coming in preaching the word, szóval azután, ahelyett, hogy én idejönnék és tanítanám az igét, you know what? Let's allow for, let's do a 15 minute drama. Legyen egy 15 perces előadás. And, eh, eh, you know, and they can do their little song and dance and that's good. Csinálhatják majd a kis éneklő, éneklé, then, éneklésüket és táncukat. Then I'll come up. Aztán majd én ide jövök. I won't talk for 45 minutes, no, because nobody wants to hear a guy talk for 45 minutes. That's Nem fogok 45, 45 percen keresztül beszélni, <laughs> yeah. 45 percen keresztül valakit beszélni, uh, You know, and so I'll talk for 5 minutes. Majd 5 percig fogok and, and, You know, and, and so we get all these, oh, and of course, tons of people, oh, and I won't talk about sin. és nem fogok a bűnről beszélni. I won't talk about, you know, uh, anything that's convicting in any way, shape or form. Nem fog semmi olyan dologról beszélni, ami, ami meg, megfed minket, vagy, vagy figyelmeztet. You know, in fact, you can tell me what topic you want me to hear, or you want me to teach on. Tudjátok, majd mondjátok meg ti inkább, hogy miről yeah. beszéljek. See, that's, that's what, itchy ears. Ugye e, ez az, ez az, hogy viszket a fülük az my, my ears are itching. I just want to hear the little light fluffy things, the things that, you know, are fun and cute viszket a fülünk, hogy azokat a dolgokat akarjuk hallani, amik jók, amik aranyosak, amik cukik. And so, but guys, and, and this is what can happen. De, de ez megtörténik. We're, we're, it's just quick. Ilyen gyorsan. You know, and you know, there's no conviction. Nincsen semmilyen megítélés. There's no, um, you know, there's no getting deep into the Word of God. Nincs, nincs az, hogy mélyen belemegyünk az igébe. Uh, and we're, we're all about more about entertaining people than actually so much caring about God dealing with our hearts and dealing with our lives. És nem azzal foglalkozunk, hogy Isten a mi életünkkel mit, mit gondol és mi, hogyan, visel, hogyan viszonyul hozzá, hanem az, hogy szórakoztassuk az embereket. But guys, I pray for us. De srácok, mire, mire that, that imán. we would remain those that are faithful in preaching the word of God. Hogy maradjunk meg mi, akik hűek vagyunk az ige tanításában. See, you know, people might gather ember, for other reasons. Az emberek bizonyos okok miatt összegyűlhetnek. But let me say this. De hadd And I believe this with the, from the depths of my heart. És a szívem mélyéből hiszem Is that it is the word of God that impacts our lives. Hogy Isten igéje az, ami hatással van. It is the word of God that speaks to our hearts. It is the word of God because once what we studied last week, all scripture is God breathed. Az Isten igéje, ami szól, ami szívünk köz, mert múlt héten is láttuk, hogy Isten igéje az Istentől ihletett. And notice right there in that fifth verse where, at the, uh, where it says, But you be watchful in all things, endure afflictions. De itt azt mondja az ötös versben, hogy te azonban légy józan mindenben, and, and I think, szenvedj. I think that's important because sometimes, you know, we can kind of care, you know, people like, oh, can you do this for me? De ez, és, és ez fontos, mert sokszor lehetünk olyanok, hogy hey, meg tudnád ezt nekem csinálni. You, you, for instance, you know, I've heard where a pastor, he said, you know, some people just said, can you just tell us stories? Hallottam olyanról, hogy a pásztor azt mondta az oh, emberek. Oh, no, no, the people asked the pastor. A, Can you just tell us stories? Az emberek a, megkérték a pásztort, hogy csak mesélj sztorikat, mesélj történeteket. No. Azt mondta a pásztor, nem. And, and, and you know, and some people left. Pár ember. And, you know, and it can kind of be our flesh like, oh, maybe I should have just told a few more stories, <laughs> you know? És, bennünk lehet az, <laughs> lehet, hogy el kellett volna Because pár that, that, that's what the people want. They have itching ears and they just want to hear what they want to hear. Mert ezt akarják az emberek, viszket a fülük, hogy azt hallják, amit akarnak. And so in our spirit we might be kind of afflicted in the sense like, oh, come on, what should I do? Should I do what Paul tells Timothy to do, or should I maybe go some other method? és akkor mi most, mi most gondolkodunk, hogy, hogy mit csináljuk Azt csináljuk, ami Pál akar Timóteusnak, hogy csináljon, vagy valami más próbáljunk. You know, because they might want that other fluff. Mert lehet, hogy ők azt akarják. But I pray that once again that we would always remain faithful. De, de imádkozom, hogy maradjunk hűek. And that last statement that it says, and do the work of an evangelist. És itt az utolsó részében azt mondja, hogy végezz az evangélista munkáját. Um, you know, I love what I love so much about this section is the Greek words. For instance, like keruso, which is once what we studied was to herald, to proclaim, to preach, to publish. És annyira tetszik itt ebben a részben is, ugye, ahogy megláttuk a görög szónak a jelentését, hogy karuszó, hogy az mit jelent, hogy terjeszteni az igét, hogy hirdetni és kikiáltani. The best is your guys' word for e, uh, ugye, e, evangelista, or what, e, evangelista, yeah, yeah, yeah. That, yeah. És ez annyira jó, hogy a magyarban az evangélista szó Because you guys got it. The Greek word. A, mi megértenünk a görögöt. It's euangelistas. <laughs> euangelistas. And guess what that means? És szerintetek ez mit jelent? It means a proclaimer of good news. Azt jelenti, hogy a, a jó hír kinyilatkoztatója. A redemption through Jesus. A Jézus Krisztus üdv, üdvözítő erején keresztül. Proclaimer of the gospel of Jesus. Jézus Krisztusnak a, az evangéliumának a kinyilatkoztatója. See guys, once again, I believe that all of us are called to evangelize. És én hiszem azt, hogy mindannyian el vagyunk hívva arra, hogy hirdessük az evangéliumot. Now, that doesn't mean that all of us have like this gift to go out onto the street corners and to proclaim the gospel and ez nem azt jelenti, hogy mindannyiunknak megvan az, a, a, az ajándéka arra, hogy kimenjünk az utcára és felálljunk egy egy pódiumra is hirdessen. Or go out on the streets and, you know, just go up to random people like, hi, can I tell you about Jesus? Now that's all good. Vagy, vagy hogy oda, menjünk az emberekhez, hogy szia, szeretnék Jézusról beszélni. But maybe that's not all, in, in our sense, our cup of tea. De, de lehet, hogy, hogy nem, nem ez mindenkinek a, a, az ajándéka. Because I believe that in evangelism there are so many facets. Mert hiszem azt, hogy az evangelizálásban sok-sok fajtája van ennek. Living your life. A, az, ahogyan éled az életedet. A godly life. Egy, egy Istenhez méltó életet. That people at your school, hogy az iskoládban, people at your work, a munkahelyeden, that they see, hogy ahogy látnak téged, there's something different about you. Észrevegyék, hogy valami, vá- oh, valami más and, benned. and listen, and this is the coolest part. És ez a legjobb rész. Is then they go up to you and they say, you know, I noticed like you're just like a really happy person. Hogy oda jönnek hozzád és azt mondják, hogy észrevettem, hogy te egy nagyon boldog ember. And Hungarians aren't happy people. No. és a <laughs> magyarok nem You know, like why are you so happy? Hogy miért vagy te ilyen boldog? Well, let me tell you why. Hadd mondja el neked. Do you know Jesus died on the cross? And Tudtad, hogy Jézus meghalt a kereszten? He died on the cross for our sins, that he rose again, that he's on the right side of the Father, and he did all this so that we can have forgiveness and fellowship with him. Jézus meghalt a kereszten a mi bűneinkért, és utána feltámadt, és ott van Istennek a jobbján most azért, hogy mi élhessünk örökké. Oh, I get it. Ah, most már értem. I understand why you are the way that you are. Most már értem, hogy miért viselkedsz úgy, ahogy. And I need Jesus because I want to be the way that you are. És nekem is szükségem van Jézusra, I, mert olyan akarok lenni, mint te. I want to have what you have. Szeretném, a, hogy meglegyen nekem and, is az, ami neked van. And please understand, you might say, oh come on Jeremy, nobody ever goes up to you and says these things. És mondhatjátok azt, hogy jó Jeremy soha nem megy oda hozzá senki, és ezeket, nem mondja ezeket. Listen, listen, I worked in five years in a very worldly place. És egy nagyon világi helyen dolgoztam öt éven keresztül. And listen, this was my prayer every single day. És ez volt az én imám minden egyes nap. Lord, just let me be an example in this place. Uram, hadd legyek egy, egy példakép ezen a helyen. And then if a door opens up to share és, the gospel. És hogyha megnyílik egy ajtó, hogy megoszthassam az evangéliumot. That you would not be mocked because I failed le, hogy az miatt, hogy én elbukok, ne, ne, a, te neved, ne, ne a te nevedet But that they would see an example in me. Hanem, hogy lássanak egy példaképet bennem. And sure enough, és, és biztos, I was witnessing, so this one night I'm working with this guy, his name's Jeremy. És e, egy, egy nap Jeremy nevű emberrel dolgoztam. And we're talking. És beszélgettünk. And we start talking about the Lord. És elkezdtünk Istenről beszélgetni. And I want you guys to understand, this guy was the most carnal, worldly person I've ever met in my life. És ez, az, ez a srác volt a legtestiesebb, legvilágibb srác, akit ismertem. But I loved him so much. De annyira szerettem <laughs> őt. And, as we're talking, és ahogy beszélgetünk, you know, we start talking about the Lord. Elkezdtünk Istenről beszélgetni. And you know, I said to him, listen, if at all in this conversation, if you like get kind of like freaked out or something, you can just tell me to stop. És azt mondtam neki, hogy ha ebben a beszélgetésben te, te valamikor azt érzed, hogy ez neked túl sok, akkor csak szólj és megállok. And he said, no, no. He said, if anybody was ever talking to me about what you're talking to me about. És azt mondta nekem, hogy nem, nem, hogyha valaki azt, erről beszélne velem, amiről te most beszélsz, I would tell them to shut up. Azt mondanám nekik, hogy fogjátok be. But because, of, because it's you, de azért, mert te vagy az, I want to listen szeretném meghallgatni. And we talked for like, a, you know, about like an hour and a half at the workplace. És hogy másfél órát beszélgettünk a munkahelyen. In fact, the very last conversation I ever had at that workplace before I came here to Chopin, Hungary. És a leges legutolsó beszélgetés azon a munkahelyen, mielőtt eljöttem Magyarországra. Was witnessing to one of my bosses. Az éppen bizonyságot tettem az egyik főnökömnek. And and it was I was like, okay, that's the best way I could have ever left left a workplace. És úgy voltam vele, hogy ez a legjobb módja annak, hogy hogy én kilépjek. And you know, and and I want you guys to understand this is that I believe with all my heart that evangelism it begins in our lives, in our hearts, how we live, and people will see that. És szeretném, hogyha ti is megértenétek, hogy az evangelizálás az ott kezdődik, hogy a szívünkben olyanok vagyunk, és hogy ezt az emberek meglássák. So that when you have that opportunity to share the gospel, they go like, you're a Christian? Hogy amikor meg lesz, me megkapod azt a lehetőséget, hogy megozd az evangéliumot, ne azt mondják, hogy te keresztény vagy. I would have never have guessed. Soha nem gondoltam. You're volna. no different than me. Nem vagy más, mint én. And it's like, ah! és Uh, yeah, you know, like, oh, I'm freaking out. Like, no, uh, but I pray that, that, that, that what they would see and they would say, oh, I, I understand. hanem imádkozom, hogy, hogy legyen az, hogy amikor, amikor megnyílik egy ajtó, akkor, akkor észrevegyék ezt. I pray that our lives would match up with what we preach. Imádkozom, hogy, hogy az életünk egy vonalba kerüljön azzal, amit tanítunk. Guys, listen. This is incredible. Ez csodálatos, nem? It's Christmas. Karácsony Christmas van. is coming. Karácsony You guys have a great opportunity next Saturday. Jövő szombaton van egy hatalmas lehetőség. But I want to tell you guys this. One of my favorite stories. az egyik kedvenc sztorim. When it comes to evangelism. Amikor az And the thing that I love about it is that it's so simple. És, és amit szeretek ebben az annyira, hogy egy, annyira egyszerű But ez. it's so beautiful. De annyira csodálatos. If you will, turn real quickly to Luke chapter 2, verses 8 through 20. Lukács második fejezetének a 8-as versétől a 20-ig nézzük meg. Pásztorok tanyáztak azon a vidéken, akik kint a mezőn, mezőn őrködtek éjszakanyájuk mellett. És íme az Úr angyala megjelent nekik, és körülragyogta őket az Úr dicsősége, ők pedig nagyon megrettentek. És az angyal így szólt. Ne féljetek, mert íme nagy örömöt hirdetek nektek, amely minden nép öröme lesz, mert Dávid városában ma megszületett nektek az üdvözítő, aki az Úr Krisztus. Ez pedig a jel számotokra, találtok egy kisgyermeket bepójálva feküdni a jászolban, és hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal együtt, akik Isten dicsérték, és ezt mondták. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Miután elmentek az angyalok tőlük a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz. Menjünk el Betlehembe, és lássuk meg a e dolgot, amelyet az Úr kijelentett nekünk. Elmentek tehát nagy sietve, és megtalálták Máriát és Józsefet, és a jászóban fekvő kisgyermeket. Amikor meglátták, elmondták a, gyermeke, elmondták a gyermek felől kapott kijelentést, és akik csak hallották, mind elcsodálkoztak azon, amit a pásztorok mondtak. Mária pedig mindezeket a dolgokat megigyezte és a szívében forgatta. A pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és dicsérve Isten mindazokért, amit hallottak és láttak, úgy, ahogy az nekik megmondatott. Okay. So you got the shepherds out in the fields. Itt vannak a pásztorok a mezőn. And and then the angel of the Lord comes. És jön az Úr angyala. And he says, Behold, I bring you glad tidings. És azt mondta, hogy, hogy ne féljetek, mert nagy örömet hirdetek nektek. Okay, that word glad tidings is the same word for evangelist, evangelism. Ez a szó, hogy nagy örömet hirdetek, ez ugyanaz a szó, mint az evangélista. That what, what we read in 2 Timothy. Amit második Timóteusban olvastunk. Evangelism. Evangelization. And it means what it, it means to bring good news. Ez azt jelenti, hogy nagy örömöt hirdet. To proclaim the good news of the redemption through Jesus hogy, hogy az üdvnek a jó hírét hirdessük Jézuson keresztül. But what I love so much about this story is here is the angel, he is evangelizing to the shepherds. És ez annyira jó, hogy itt van az Úr angyala, és ő evangelizál a pásztorok he, pro elé. he proclaims the good news. Ő hirdeti a jó, the, the, You know, the, the story of the redemption that is going to come to the shepherds az üdvösségnek a jó hírét a pásztoroknak hirdeti. The word joy there is chara. Ez a szó, hogy öröme. Of cheerfulness, of um, calm delight. Ez azt jelenti, hogy, hogy boldogság, vagy egy ilyen, egy ilyen csendes nyugalom. And notice to who it all goes to, it says to all people. És, és azt látjuk, hogy minden nép lesz. The same Greek word that we studied last week, all, all, every, it means all is all. És to ugyanaz, all people. Ugyanaz a görög szó, amit múlt héten láttunk, hogy teljes vagy minden nép. It's going to send us, a, there will be a deliverer, and that deliverer is Jesus Christ. És, és a, ez a jó hír az az, hogy Jézus meg fog minket Now here's the thing, right? So here's the angel, he points the shepherds to who? És itt van az angyal, és kifelé irányítja az embereket? to Jesus. felé. To, it's interesting, the baby. A oh, kisbaba. And so once again, so here the angels they evangelize to the shepherds. És itt vannak az angyalok és evangelizálnak az a pásztorok. And, and please understand too, this is what I love is that the gospel message it doesn't have to be long. És És ez, ez az, amit annyira szeretek benne, hogy, hogy az, e, a, az evangéliumnak a híre nem kell it's, hosszú legyen. It's just simple. Hanem ez egyszerű. And, and, and it's not some long message, but it's exactly the, we see what the angel said to the you know, to the shepherds. És ez nem egy hosszú történet, hanem nézzük meg, hogy mit mond az angyal. And, and, and it's so and it's so beautiful and it's so simple. És ez annyira gyönyörű, és annyira, annyira egyszerű. But in this also in the same way, not just here, but the verse John 3:16, right? És ez ugyanígy van János 3:16. Basically, you have the entire gospel message all crammed into one verse. És, és azt látjuk, hogy egyetlen egy versé össze van zsúfolva az egész új, az egész evangélium. Uh, For us English speakers, 25 words. For the Hungarians, 23 words. Az angolban 25, a magyarban 23 and, szóban. And you get the entire gospel message in those words. És itt van a teljes evangélium ennyi szóban. For God so loved the world, he gave his only begotten son. That's whosoever believes in him will not perish, but have everlasting life. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesse, hanem örök élet. I love this because here in this verse we see the heart of God. És ezt annyira szeretem, mert itt meglátjuk Isten szívét. What's his heart? That he loves. Who does he love? He loves the world. Mi, mi az ő szíve? Szereti a világot. He loves everybody. Szeret mindenkit. You can put your name in the place where it says um, the world. Oda a te nevedet is, amikor azt mondja, hogy a világot. For God so loves you. Mert Isten úgy szerette Zsú. For God so loved Christopher. Mert Isten úgy szerette Christopher. We're still wondering about Gabor over there. Még Gábor. No, no, he, yeah, yeah, no, he loves, he loves Gabor. It's amazing, a miracle. Gábort is úgy szereti, és ez egy but, csoda. You know, but we see, we see his plan. Bocsánat, muszáj volt. De látjuk az ő tervét. You know, but then also we see his plan. De látjuk az ő tervét. Isten. And what was his plan? That he sent his son. És az volt az ő terve, hogy elküldi az ő egyszülött His fiát, only son. Az egyetlen egy fiát. And then his will. Hogy az ő akarata. That whoever believes. Az az, hogy, hogy bárki, aki hisz. Guys, believing. Hinni. It's so simple. Ez annyira it, it, it, we don't, there's not like a 12-step program. No, it's one step. Believe. Nincs egy 12 lépéses program, amit végig kell csinálni, hanem egyetlen egy lépés. Guys, the gospel message, it's good news. Az evangélium az a jó And we have the opportunity to proclaim it, to herald it, to publish it. Nekünk megvan a lehetőségünk, hogy kinyilatkoztassuk és hirdessük. And just because it's quick and simple and easy, it doesn't mean that it has no value. Oh no, it's quick, simple and easy with the greatest value ever. És azért, mert rövid és gyors, nem azt jelenti, hogy ennek nincsen értéke, hanem pont ellenkezőleg rövid, gyors, és ennek van a legnagyobb értéke. Eternity in heaven. Az örökké valóság a mennyben. At the moment, this life's over, we're in God's presence. Ahogy vége ennek az életnek egy pillanat. How can that that is the most joyous news I've ever heard in my entire life. Ez a legörömtelibb hír, amit valaha but, hallottam. But so now here's the angels, right? They proclaim the good news to the shepherds. itt vannak az angyalok és hirdetik ezt az örömhírt a, a pásztoroknak. No, no, no, no, no. After the you know the angels sang. Miután az angyalok ezt kimondják. But, but the, the shepherds just didn't stay there. Nem maradtak beautiful song. És, és nem kezdtek el énekelni. No, but what I love is that they went quickly with haste. Hanem gyorsan siettek. And they found Mary and Joseph and they saw the baby. They're lying in the manger. Mentek és megtalálták Józsefet és Máriát és a kis Jézus. And they saw Jesus and what did they say? És mit mondtak well, a well, it tells us that they made these things that the angel said widely known. És azt olvassuk, hogy, hogy ezeket, amikor, amikor amik, amikor odaértek, mindenkinek elmondták, amiket az angyaloktól kaptak. Yeah, that word to they, they told abroad. Hogy elmondták ezeket. And that's guys what I love so much about the gospel and when it comes to evangelism. És ezt szeretem annyira az evangelizációban is, és az evangéliumban. Is that the shepherds heard the good news? hogy a pásztorok meghallották they, they heard the glad tidings. Meghallották a nagy örömhírt. And then they went and they proclaimed the good news, the glad tidings. És mentek és hirdették ezt az örömhírt. See guys, in the same way, it's so simple. We've been given the greatest message ever. Ez annyira egyszerű, mi nekünk is megadatott, hogy hallottuk a legjobb We've received it, we believe it. Elfogadtuk és elhittük. And, and may we be those as well that we make great haste in proclaiming and heralding this amazing news. És legyünk mi is ilyenek, hogy siessünk és menjünk, hirdessük ezt a, ezt a jó üzenetet. Yeah, guys, when it comes to the gospel, when it comes to evangelizing. Amikor az evangéliumról van szó, amikor az evangelizációról van we're szó. Called, that's what we're called to do as, G, as Christ's disciples. Erre vagyunk elhívva Jézusnak a tanítványai. Mark chapter 16 verses 15 through 17 says this. Mark 16 15-től 17-ig ezt mondja. Azt mondta nekik, menjetek el az egész világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtmények. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik, az én nevemben ördögököt űznek, új nyelveken szólnak. That word preach there, once again, keruso, same word as in 2 Timothy. És, és itt e, ez a szó, hogy hirdessétek, ugyanez a görög szó. And guys, once again, I believe that wherever God has us in our lives, és én hiszem azt, hogy bárhol vagyunk a mi életünkben. That that's what we are to do. Ez az, amit kell Preach tenni. the gospel. Preach the word. Hirdessük az evangéliumot. We, ought, we ought to herald it. Ki kell nyilatkoztatnunk. Now guys, it's Christmas, Christmas time. karácsony van. For the Christian, Please, this is the most, I mean, truly, this is the most wonderful time to proclaim, to herald the good news. Ez a legjobb időpont, amikor hirdethetjük az evangéliumot. Because the reason is, is because people, they already have this thing about Christmas. Azért, mert, mert az embereknek már ott van a fejében a karácsony. Uh, it's off, it's off. Nagyon, nagyon nem helyes és you, nem but valós. they think that, right? Christmas Eve, kis Jézuska is the one that brings the presents De to the kids. Hiszik, hogy, hogy karácsony estén a kis Jézuska hozza az ajándékokat. Okay, now of course, Jesus, I want you guys, uh, let's make this clear, he grew up. Persze, <laughs> Jézus felnőtt. he, he didn't remain a baby. Nem maradt kisbaba. So, you know, but, but, and here's the thing, guys, is that what's so beautiful about the Christmas story, though, the real Christmas story, de a valódi karácsonyi történetben, ami a legcsodálatosabb, is that Jesus, you know, he didn't come to give us toys, he didn't come to give us presents. Hogy ő, ő nem azért jött el, hogy ajándékokat és játékokat adjon nekünk. But Jesus, as Philippians tells us in chapter 2, that he humbled himself hogy ahogy a, a Filippi levél második fejezete is azt mondja, hogy, hogy eljött és ő megalázta. He made himself of no reputation. Nem, nem akart ő magának semmilyen hírnevet. And guys, that's what's so beautiful. És ez annyira csodálatos. Because if, when you think about God, <laughs> és amikor, amikor Istenre gondoltok, coming to this earth, erre a világra eljönni, well, in my mind, legalábbis az én fejemben, I think that Jesus, he should have been born in the greatest palace ever. Én szerintem Jézusnak a leghatalmasabb palotában kellett volna megszületnie. I mean, my goodness, it should have the whole thing, the whole palace should have been made of gold. Az egész palotának aranyból kellett volna uh, lennie. Uh, Jesus, he should have laid his head and laid him down in the most softest, squishiest, comfiest bed ever. Jézusnak a kis fejét a legpuhább, legkényelmesebb párnára kellett, hogy had, had all the, you know, greatest servants around him. Az összes, a legjobb uh, szolgálóknak körül kellett volna venni őt. You know, there's a little spit up, you know, there the little servant is wiping the spit off. Ha egy kicsit felbüfizik, akkor ott van már rögtön egy szolgáló letörölni ezt. But listen, Jesus, and this is what I love, is that the Christmas story, we can know it's true. De 100%. Annyira jó, hogy tudhatjuk, hogy teljes mértékben igaz ez a történet. Because in every single story, minden egyes történetben, it's always rags to riches, right? Mindig az van, hogy, hogy a, a, a, a, a, a szegénységből a gazdaságba. Yeah. Aladdin, he's a street rat he marries the princess. Mindig azt olvassuk, hogy egy szegény kis kölyök meg ö, feleségül veszi a, a hercegnőt és gazdag lesz. Or the poor girl meets her prince charming happily ever after. Vagy a kis szegény lány megis, megismeri az ő fehér lovas hercegét. But the Bible. De a Bibliában. You can know this is true because no man would think of it. A Biblia, tudod, hogy ez igaz, mert egyetlen ember nem találná ezt. It's a story of riches to rags. Ez a gazdagságból a szegénységbe And that's the big difference. És ez a nagy különbség. See, Jesus, he wasn't born in that comfy bed. He was born in a trough. Jézus nem ebben a, nem ebben a, a kényelmes ágyban született meg, hanem a széna tetején. I've been to Israel and I've seen the manger. Én ott voltam Izraelben és láttam a, a jászort. It's just what donkeys drink out of. Ez, ez az, amiből a szamarak isznak. And that's what our Savior, he was laid down in that. És a mi megmentünk ott feküdt. He was not born in a castle. He was born in a cave. Nem egy kastélyba született, hanem egy barlangba. He was not had, you know, he didn't have all these servants around him. Nem voltak szolgálói körülötte. Just a bunch of stinky animals. Csak egy pár büdös állat. And that's the truth. És ez az igazság. He humbled himself. Ő megalázta magát. And he humbled himself and ultimately so that we could have forgiveness of sins and he humbled himself so much that he went to the cross and he bore our sins. És megalázta magát, hogy, mi, mi, meg, hogy meg tudja bocsátani mi, mi bűneinket, és a kereszten ezt meg is tette. He rose again. És ő feltámadt. See guys, the, the gospel message. És ez az evangélium. It's so simple. Ez annyira egyszerű. And that's what I love about the shepherds. They just made widely known what they heard about the child. És annyira tetszik, hogy a pásztorok rögtön hirdették mindenkinek, hogy mi történt. And those who heard, it says they marveled. És azt olvassuk, hogy akik meghallották, azok azok dicsőítettek és dicsérték az Urat. Guys, they were just shepherds. Ezek csak pásztorok voltak. Simple shepherds. Egyszerű pásztorok. Guys, you might, we might be, you know, we're, we're, we're perhaps not missionaries, we're perhaps not pastors. That's okay. Lehet, hogy nem vagyunk misszionáriusok, vagy nem vagyunk pásztorok. But you have given a you have been given a message that greatly has impacted your life. Nem baj, de, de kaptál egy üzenetet, ami ami hatalmas módon megváltoztatta. For all eternity. Mindörök, az örökké And don't for a second think that just because you're not in that position. És ne gondold azt, hogy nem vagy ebben, azért, mert nem vagy ebben a pozícióban. That, that means, oh, I can't share the gospel. Akkor te már nem is hirdetheted az igét. But on the contrary, guys, we are to share the gospel. Pont az ellenkezője, hogy mi nekünk kell hirdetnünk. And, and what I love here, oh, I find it so funny that the shepherds, here they are sharing the gospel. És annyira vicces, hogy, hogy itt vannak a pásztorok, hirdetik az igét. Uh, later on, right, we read of fishermen később proclaiming the gospel. Később olvasunk egy halászemberről, aki hirdeti az igét. Just simple people. Csak egyszerű emberek. You know, and, and, but they, but once again, we have been given such a great message. De mindannyiunk kaptunk egy, egy hatalmas We have been given the best news. A legjobb hírt. And so my prayer is that we would give out the best news. És ez az én imám, hogy, hogy tovább adjuk azt, ezt a legjobb üzenetet. And then finally, the shepherds, they proclaimed the gospel. És végül a, a pásztorok, ők is hirdették. They made widely known the things that they were told mindenkinek elmondták and azokat, they, amiket ők is hallottak. And they returned glorifying God. És, és újra visszatértek. For all that they had heard and seen. Hogy, hogy dicsérték Istent azért, amit láttak és hallottak. And so guys, in, in, in closing, és zárásul, that's, that's my heart for all of us. Ez az én szívem mindannyiunkra. Is that, especially as you guys have such a great opportunity Uh, with your outreach next week. Jövő héten ez, a, ez, az, ez az alkalom, ez annyira jó lehetőség. May you just, I, I, I pray that we would all just seek the Lord. Hogy, hogy imádkozom, hogy mindannyiunk keressük Isten. Just, you know, and just say, Lord, just Mondjuk, please. Hogy, hogy Urunk, just use me. Csak használj fel minket. It could be as simple as just inviting your next door neighbor. Lehet ilyen egyszerű is, hogy csak a szomszédodat elhívod. There might be that person that kind of gets under your skin. Lehet az az ember, aki, aki mindig idegesít téged? They, nev they definitely need to get saved. Ő nekik meg kell, hogy menjenek. <laughs> Give them, <laughs> invite them out. Csak hívd el őket. See, let, let's see what God would love to do, how he would like love to use you this Christmas. Hadd lássuk meg, hogy Isten hogyan akar téged felhasználni and, ezen a karácsonyon. And may we give the greatest gift of all to people. Hogy oda adhassuk ezt a leghatalmasabb ajándékot az embereknek. The gift that every single person needs. Ezt az ajándékot, ami, amire minden embernek szüksége The gift van. that God wants to give to everybody. Az ajándék, ami, amit Isten minden embernek akar adni. His son, salvation. Az ő fiának az üdvössége. Let's pray. Imádkozzunk. So, Father, we do. We bless and praise your name this evening. Atyánk, áldjuk és, és felmagasztaljuk a Te nevedet. Lord, we, we're so grateful, Lord, that we are your children. Annyira hálásak vagyunk, hogy a Te fiaid lehetünk és And that you're our, you're our daddy. Hogy Te vagy a mi apukánk. And Lord, I just pray, Lord, that as our hearts and minds are fixed on you this evening. És Urunk, imádkozunk, hogy ahogy, ahogy rátekintünk ma este. Lord, we ask humbly um, just that you would use us. És szerényen kérünk téged arra, hogy használj fel minket. Lord, that you would just do a great and mighty work, Lord, in our lives and through our lives. Hogy végezzel egy, egy hatalmas munkát a mi életünkben és a mi életünkön keresztül. That you would do exceedingly, abundantly, above and beyond whatever we could ask or think. Hogy te, hogy a te tetted mindennél túl, minden, minden saját gondolatunknál hatalmasabb lehessen. And Lord, we know that's what you long to do. És Urunk, tudjuk, hogy Te neked ez a vágyad. Lord, use our lives. Urunk, használd fel a, a mi életünket. Use our mouths. Használd a szánkat. Lord, may, as there's so many people that just aren't loved in this world, Lord, may you use us to love them. Urunk, annyi ember van, aki, akinek szeretetre van szükség, és használj minket, hogy szerethessük őket. Because Lord, you love them. Mert Urunk, Te szereted őket. And you care for them. És Te törődsz velük. So Lord, may you give us your heart. Ad nekünk a szívedet, Urunk. Lord, as you have so greatly loved us, may we love. Úgy, hogy, hogy amilyen hatalmasan Te szerettél minket, hadd szeressünk mi is úgy. And Lord, just uh, we do. We just love you and we praise you. Mi szeretünk téged és áldunk téged. In Jesus name. Jézus nevében. Amen. Amen. Amen. Amen.